بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Resul Ekrem Kıblımızdır Mekke herem Beyat verdik cihat üçün Rabbimiz qil sobit qadam Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglish bo'limidan anglishimizni boshlaymiz. Rabbimiz qil sobit qadam imonimiz rasul Rabbimiz qil makkan peygamber bu jihad uchun Rabbimiz qil sobit bayat berdik jihad uchun Rabbimiz qo'y sobit qadam ulug' Rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat, jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish, tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib, kufrga qarshi kuch to'plash. Kufrning islom ummati ustidan yurgizib atgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib, musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda sirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim görəlishi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى السلام عليكم عزيز قرنداشlar ve hemşireler Assalamu alaykum aziz qayrindoshlar va hamshiralar. Sizlar bilan radio to'lqinlar orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz. bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid Mus'ab va Mujahid Abdulkarimning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1435-yili Jumadiyal ulaning 25-kuni payshanba, ya'ni milodiya 2014-yili 3-oyning 27-kuni. Tövəndə Cümadiyəl ulanın 18-ci günüdən 25-ci günügəçi bolğan anlatışımızı huzurunla sunumuz. sizlarga bu haftalik anglatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tuvandikcha anglatishimizning sirat qismida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi abdulloh ibn ubay rasulullohga va musulmonlarga ziyonkashlik qilgudek fursat bo'lsa qo'ldan bermaydi va uning odamlari ya'ni u podshoh bo'lgan taqdirda erishish ehtimoli bo'lgan amal mansablardan mahrum qolgan kandidat amaldorlari uningga yaqindan hamdamda bo'lib uning suiqasdlik planlarini ishga oshirishga kuchab madad beradi islomiy da'vat qismida mujohid qarindoshimiz osmon botirning madrasa bolalari qilgan nasihatini huzuringlarga sunamiz garchi bir shart sharoitda hozirlangan shunda bayashab turmishni yashayaolmagan bo'lsanglarmi lekin Alloh subhanahu taala bir narsani berdi sizlarga. Iymon ne'matini berdi. Hijrat ne'matini berdi. Mujohidning oilasidan qildi. Mujohid shahidlarning oilasidan qildi. Biz buningda faxrlanamiz. Islomiy she'r qismida qarindishimiz Sabitning Erkin Qush nomli she'rini huzuringizga sunamiz. Qushnavo aylaydu tog'da bog'larda tabiat husniga husnlar qo'shib, ostdan ucharga ochar qanotin do'skech uvda yingtang kutib hijrat xotirlari va sarguzashtlar sahifasida qarindishimiz ubaydulloh haqini qilgan ziyoratning bir qismini huzuringlarga sunamiz kelgandagi amaliyot ko'rdik har bir amaliyot bo'lsa margan qurol qamlashni qo'lini tashlamaydi biz bilan shu yeshining cho'ng cho'ngib qolgan ellik besh yana shu egiz tog' bizni bordiganimiz o'ymandim yo'l yo'q shunga qolmay bordi amaliyot sog'lomlik sahifimizda payg'ambar tibobitidan o'zindilarni huzuringlarga sunamiz payg'ambar alayhissalomning yuzi jarohatlandi o'ttiri tishi sinib beshining terisi so'yilib ketdi bu chog'da payg'ambar alayhissalomning qizi Fatima roziyallohu anha qonni yuvdi kuyog'li ali ibni abu Talib roziyallohu anhu qalqon bilan suv qo'ydi Fatima roziyallohu anha qonning to'xtamayotganligini ko'rib bir parcha bo'rini elib kuydirdi u kul bo'lgandan keyin jarohat eg'ziga qo'yildi qon to'xtadi tarix sahifasida ubaydulloh xon va manju xitoylarning sharqi turkistonga erishishi nomli maqolani huzuringlarga sunamiz va tashqi siyosatda manjullarga nihoyatda moyil bo'lgan yana bir enisi ubul muhammadxonni vali qildi ubul muhammadxon sayriya xalliqi jung'or mo'g'ullari tarafidan yiqitilgan barliq qarindoshlari ularga qarshi kurashga atlangan vaqtdami ching sulolasiga tayanib bu masalani hal qilish tamasida manjullarning xoni Kamshiyga hurmat bildirib sovg'a salom yo'llab qo'yib, hech qanday amaliy ish qilmadi. Tahlillar sahifasida qarindishimiz Faruq Tursun akaning Xitoy hukumatining kunning jihodiga munosabatli suratlarini yushirganligi haqidagi qisqacha tahlilini huzuringizga sunamiz. Hatto bozor boshqarishning kelib qolsimi shu joyda yeyotgan Xitoy tijoratlari ularga tizilib o'tkazgan o'tishlari odatda Xitoychida normal. shunga kunning vokzal ichida hayot qilish uchun tizinib yolurgan ishni yo'q degin bo'lmaydi bo'libmi ayol kishilar oldida oxirida xalqaro va rayon xabarlari aziz radio anlıqıç qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول الله رسول birinchi bosqich madinaning hijrat mazgilidagi vaziyati hijrat qilish deganlik har xil fitna fasod va masxari mazoqlardan qutulish degan ma'nini ifodalab qolmasdan balki hijrat yuqorqi uqum va mazmunlarni o'z ichiga ilish bilan birga yana tinch omon shaharda yangi bir jamiyat barpo qilishga o'rtaq kuch chiqarish deganlik bo'ladi Шуңа bu яңа ватанны курышка кудретенең yetishchi күч чыгара алайдыган ва уның курылыш эшләрен мустахкамлаш ва шаны шәүктен юқор көтерешкә тигешлек ассыны куша алайдыган һәр кандай бер мөэмин мусламанга хижрат кылыш фарз chunki islom da'vatini butun dunyoga yuzlantirish islom nuri bilan jaholat zulmatini supurib tashlash va haq orqali botilni yo'qotish uchun cho'qim bir sistemalik birlikka kelgan qudratli kuch bo'lishi zarur edi farsifrat harakatlar bilan nishonga yetish mumkin bo'lmaydi madinada dal mushu kuchning tashkillanishi uchun nihoyatda yaxshi shart sharoit hozirlangan edi shak shubhisizki rasululloh bu yangi jamiyat qurishda ko'pchilikning dini dohiysi harbiy qo'mondoni va siyosiy yetakchi rahbari bo'ldi. Barliq huquq uning qo'liga nizosiz markazlashdi. Rasulullohning Madinada ahvoli bir-biriga tutun o'xshamaydigan mundoq uch xil sinfdagi odamlar bilan to'g'ri, odil munosabat o'rnatishiga to'g'ri keldi. Har bir sinfdagi kishilardan xarakteri o'xshamaydigan turli masalalarga duch keldi. Ular tuvandagi sinflar edi. Birinchi, Rasulullohning oq ko'ngil, safdil sahobillari. Allah ulardan razı bo'lsin. Ikkinchi, Tehrigacha iymon etmay turayotgan mushriklar. Ular Madinadagi yerlik qabilalarning pushtidan bo'lgan nodon xalqlar. Uchinchi, Yahudilar. Ular arablarga nisbatan yot millat edi. Birinchi, Rasulullohning ashoblari. bo'libmi muhojirlar to'g'riliq duch kelgan masalalar shuki madinaning sharoiti ularga nisbatan ular makkada besh yildan o'tkazgan sharoitdan zo'r farqlanadi ular makkadagi chig'ida garchi fikr jihati birlikka kelgan hammasi bir niyat bir maqsadda birli nishonga qarab ilgirlayotgan bo'lsimu lekin ularning kelib chiqishi bir biriga o'xshamaydigan xilma xil oilalardan edi ular u ko'chadan bu ko'chaga qo'g'linib yuradi ularning hokimiyat ishlariga ozroqmi aralashish huquqi bo'lmagan edi. Barliq huquq dushmanlarning qo'lida edi. Шуңа улар Мәккәдә һәр кандай бер инсаният җәмгыятендә булышка тегишлек исел фазиләтләр мөҗәссәмләшкән, яп-яңа бер исламий җәмгыять барпа кылышка кадир була алмаган иде. Шуның өченме Куръан Кәримнең Мәккәдә назил булган сүрәләрдә фақат исламий акыйда принциплары ва һәр бер шәхес амал кыла алышы мөмкин булган шәрият әһкамларын баян кылыш ва яхшы адам булыш, xayri ihsonliq bo'lish va razil pastkashliklardan xoli bo'lish qatorliqlarga targ'ib qilish bilan cheklanganligini ko'ramiz Ammo Madinadachu bu yerda musulmonlarning huquqi boshdan oxir o'zining qo'lida bo'ldi. Hech kishi ularning ustidan hukmronlik qamchisini o'ynata olmadi. Endi ularga yuksilish, taraqqiyot, turmushini yaxshilash, igilik tiklash, siyosat belgilash, hukumat tashkil qilish, tinchlik o'rnatish va tinchlik o'rnatish uchun kurash qilish, halol harom, toat ibodat adab axloq deganga o'xshash hayotiy dunyoning ishlarini inchiklab bekitib tartibga solish va o'xshash uchun borlig'i bilan otlanish puristi va o'zaro hamkorlashib har qaysi jihatda johiliyat jamiyatiga mutlaq o'xshamaydigan insoniyat dunyosidagi har qandoq bir ilg'or jamiyatdan alohida ustun turadigan va 10 yil mobaynida musulmonlar tortgan ashu mislsiz jafo mushaqqat birligi kelgan bu da'vatning vakillik mahsuli bo'la oladigan yangicha alohida bir islomiy jamiyat qurib chiqishning vaqti soati yetib kelgan edi hammaga ayonki har qandoq bir jamiyatni mushu yo'sinda barpo qilib qurib chiqish bir kun bir oy yoki bir yilda bitadigan ish emas balki uningga jamiyat a'zolarining ong ongsavisini tadrijiy yuqori ko'tarish oliyjanob fazilatli ishlarga ko'ndirish va ta'lim tarbiya orqali yetaklash bilan birga yana din shariat ahkomlarining takomillashishi va qonun amr farmonlar to'liqlanib kishilarning harakati shariat andizasiga tushishi uchun ma'lum jarayon ketyapti alloh bu shariatning amr farmon qonun nizomlarini mukammallashtirib nozil qilib berishga kepil bo'ldi rasululloh allohning ashu shar'iy qonunini ijro qilishga va uniga ongliq rioya qilishga yetaklashga va musulmonlarni tarbiyalab yetishtirib allohning olloh ummiylarga ya'ni yozishni va o'qishni bilmaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni ya'ni muhammad alayhissalomni avatdi u ya'ni muhammad alayhissalom ularga qur'on oyatlarini o'qib berib ularni gunohlardan pok qiladi ularga kitobni ya'ni qur'onni va hikmatni ya'ni payg'ambarning sunnatini o'gitadi qur'oni karim 62 sura 2 oyat degan oyatning ko'rsatmasi bo'yicha to'g'ri nishonni bo'ylab yo'l boshlab minishga mas'ul bo'ldi sahoba ikromlar alloh ulardan rozi bo'lsin Qur'on karimga butun vujudi bilan yuzlandi ular Qur'on karimning ahkom amr farmonlarini o'zlashtirishga oldiraydi va har qanday bir ahkom nozil bo'lsa xushonlik bilan qabul qiladi alloh bular haqida ularga allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni texmi kuchaydi Qur'on karim 8 sura 2 oyat deydi xo'sh bu masalalarni tafsiliy bayon qilish bizning tadqiqot mavzuyimiz emas Шуа біз бұ хақта мүшіншілік тоқтылымыз. Мана бұ Расулуллахның мұсылманларға ниспатан әммедін авал хәл қылышқа тегішлік іші еді. Шундақла ислам дәвіті вә илахи әлчілікнің асасы мәқсіді еді. Lekin u hozircha bak jiddiy masala emas edi. Shundoq, bu yerda jiddiy hal qilishga tegishli boshqa bir qancha masala mavjud edi albatta. Birinchi, Shu mazgilda Madinadagi musulmonlar ikki qismga bo'linadi. Biri o'zining tug'ilib o'sgan makoni, ona yurti va mol dunyosi ichida omon eson, g'amsiz yashayotganlar bo'lib, ular kundalik turmush lozimatlaridan o'zga g'am andisisi yo'q ansarlar edi. Ansarlar azaldilla orasida qattiq surkilish va ko'na adovat o'tlari o'chmay kelgan bir xalq edi. Ularning yanida yana bir bo'lik musulmonlar bor edi. ular muhojirlardir ularning hamma narsasi yo'qolgan ular madinaga orolni jinini joylab chiqib olishgan na ularning panogohi na turmushini qamdash uchun ishlaydigan ish o'rni na ularning jahondorchilik qilib turg'udak mablag'i yo'q edi bu musofirlarning sonimi oz emas balki texi kundan kunga ko'payib chunki allohga va allohning rasuliga iymon keltirgan har qanday bir kishining hijrat qilib chiqishi farz qilib bekitilgan edi hammaga ayonki madina uncha boy shahar emas edi shunga uning iqtisodiy vaziyati tezda davolg'ishga uchirdi. va mushundoq qiyinchilik paytida islom diniga o'chmanlik qilg'uvchi dushman kuchlar madinaga qarta yerim iqtisodiy jazo yurgizganlikdan madinaning sirtdan kiradigan tovar miqdori ozlab ketib xalqning turmushi tezla og'ir darajada daxliga uchradi ikkinchi shu mazgilda madinadagi yerli xalqlar orasidagi texig'icha musulmon bo'lmay turayotgan bir qism mushriklar bor bo'lib ularning musulmonlar bilan hukmronlik talashqudek kuch madori yo'q edi ularning ichidagi bir qismlar bu yangi diniga nisbatan bergumon bo'lib ajdodlarining tutgan yo'lini tashlag'usi kelmay ikkilinib yurayotgan bo'lsimi lekin islom diniga va musulmonlarga qarta dillarda adovat va suiqasd bilolab yurmaydi undaqlar uzoq o'tmayla hidoyat tepib ixlosmand mo'minlardan bo'lib ketdi ularning ichida yana rasulullohga va musulmonlarga qarta ko'nglida qattiq o'chmanlik va ig'ir adovat saqlab yuradigan bir bo'lak kishilarmi bor edi lekin ular musulmonlarga oshkora jang e'lon qilolmaydi balki texi zamonning shart sharoitiga bo'tib musulmonlarga qarta noiloj do'stlik va sadoqat izhor qilib yuradi Bularning kattag'isi Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan kishi bo'lib, Avs va Hazrat qabilalari Buas urushidan keyinla uni o'zlariga sardor podshoh qilib tikib olmoqchi bo'lgan. Buningdan ilgari ular biror kishi atrofiga bundoq uyushib birlikka kelgan emas edi va uningga toj kiygizib, xonlik maqomiga ko'tarish uchun inchi marjon tizib, xonlik toj tayyorlayotdi. Ushtum tut Madinaga Rasululloh kelib qilib, kishilar uningdan yuz o'rib Rasulullohga yuzlanib ketdi. shundoq bo'lmagan bo'lsa u madina xalqiga podshoh bo'lay deb qolgan Шуа у u rasulullohni mening bo'lg'isi xonliq o'rnimni tortib oldi deb ва va rasulullohga osirtdin o'chmanlik saqlab yuradi у u badr urushidan keyin vaziyatning uning uchun foydasiz tarafga yuzlanayotganligini va mushundoq shirik aqidasi bilan turaversa dunyoviy manfaatlardan nurg'un naftin qurib qoldiganligini nazarda tutib o'zining musulmon bo'lganligini og'zaki jakarlab qo'ydi lekin u dilida kufrdan voz kechmagan edi abdulla ibn ubay rasulullohga va musulmonlarga ziyonkashlik qilgudek fursat bo'lsa qo'ldan bermaydi va uning odamlari ya'ni u podshoh bo'lgan taqdirda erishish ehtimoli bo'lgan amal mansablardan mahrum qolgan kandidat amaldorlari uningga yaqindan hamdamda bo'lib uning suiqasdlik planlarini ishga oshirishga kuchab madad beradi texi ba'zida o'zlarining bu razil planini amalga oshirish uchun ayrim voqealarni paydo qilib qisman sodda musulmonlarni qalqon va laxshigir o'rnida ishlatadi دين خلالا وأترى على متى ضمئات من الأرواح Aziz radio anlıqçı qərindaşlar, diqqətinlər, qərindaşımız Osman Batırının nəsihətidə bolsun. İnnel hamdulillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم السلام عليكم madrasamizda o'qiyotgan ta'limi ilm va ustozlar va shu dinning قلوات qilayotgan بارلق مهاجر Mücahid braderler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Birinci qilib Alloh subhanahu va taolo sizni bizni yo'qlashga bugun muyassar qildi. Bu yerda inshaalloh Alloh subhanahu va taolo bizni bir-birimizga amr ma'ruf qiladigan, nahiy munkar qiladigan yana haqni haq, batılını batıl deb tuniyalaydigan insonlardan qilganligi uchun shu asosda Alloh subhanahu taolaning buyrug'i bilan bir-birimizni nasihat qilib, aslitib, Qur'on hadisdan azroq imonlashmoqchimiz. <coughs> Birodarlar, mayli kichik qo'lli, mayli cho'ng qo'lli Alloh subhanahu taolaning dinini oliy qilish alloh subhana taoloning qonunini yer yuzida o'rnatish shu maqsadda bu yerga chiqdik alloh subhana taoloning diniga yuz obro'li qadam yoki boy yoki bir urug' tuqqanlari jiq yoki bo'lmasa birayani amaldorlari yaramaydi ekan alloh subhana taolaning bu dinni oliy qilishga ummatning zaifligi yordam berishga silimizdek kichik bo'lsaqmi zaif bo'lsaqmi hojiz bo'lsaqmi alloh subhanaa taolo sili bizni tanlabdi hamdlar bo'lsin alloh subhanaa taologa shuning bilan birga bugungi kunlikda silning yeshinglardiki silning yeshinglardiki urug' tuqqaninglar va yoki o'zini musulmon avlodi sanayotgan musulmonlarning avlodlari nima ish qilyotidi o'z rabbiga bo'lgan to'nish nima qandaq maktablarda ta'lim elyotidi kelgusida nimani nima bo'lmoqchi ha mana bu sili bilan osmon zimin farq bo'layotgan bir masala bugungi kunlikda silib olsanglar, gerçi bir taraqqiyat qilgan davlat tuturamagan bo'lsanglarmi, gerçi bir shart-sharoitda hozirlangan shunda bayashab turmishni yashayolmagan bo'lsanglarmi, lekin Alloh subhanahu taala bir narsani berdi sizlarga. İman ne'metini verdi. Hicret ne'metini verdi. Mücahit'nin ailesinden kıldı. Mücahit şehitlerinin ailesinden kıldı. Biz bunun da pahrilimiz. biz buningdan faxrlanamiz bizga alloh subhanaa taala haqiqiy sog'lom hidoyatni berdi shunga alloh subhanaa taala o'z payg'ambarini alloh subhanaa taala haq dil bilan avatdi deydi nima ish qilish uchun butun botil ustiga g'olib qilish uchun mayli kommunist dini bo'lsin mayli butizm dini bo'lsin mayli shia dini bo'lsin mayli yahudi mayli nasara bo'lsin har qanday bir botil dinning ustiga g'olib qilish uchun alloh subhanaa taolo o'z payg'ambarini avatdi haq din bilan garchi bu islomning g'olib bo'lishini mushriklar yomon ko'rgan taqdirdimi mushriklarning jini chiqib ketgan taqdirdimi bu islom g'olib bo'ladi inshaalloh Buralarla küfürle sili bizni yok kılımız de hili vurunu atıdı. Allah'ın düşmanları sili bizni yok kılımız de hili vurunu atıdı. Yuridun liyutfiyu nurallahi biafvayhim. Kafirler bu dinle ağızda uçuraşmı radıklıdı dedi. Ulanın ağızı bilan yok kılıp etişini halaydı ular. ha amaliyotda sizni yoshdagi vatandagi qarindoshlarimiz bo'lsin shu kufrning ta'limini elayotgan avlodlar bo'lsin oshlarning kallasida silidiki hech ham silidiki g'oya yo'q chunki ularga o'zining botil aqidasini singdirgan ularga og'izni dinni дүнне агызытлам юк кылып өтүшүнө өгөпкен улардын кыллысына мас системаны саган капырлар уларга улардын кыллысында дөлөттүн тараккыяты капырлардын күчүнүн жыктыкы пакат алдыгы меңип аткан ислам дини пакат акыды кылып аткан кылып көрсөтөдү бирок аллах субханала таала өз динини тамам кылыды өз динини мукаммал мустахкам кылыды Egerçendeki kafirler yaktımısı mı bu işini? Sülübüsenler, yekki yigeni gayanla Allah'ın subhanahu teala'nın din malik kılıç. Yekki yigeni gayanla, kolanlığı kural ilip, kalbinliğe Kur'an'ını yollar, Allah'ın kalamını tarqitish tarkıtışsızına g'oyanglar sizlar кімнің аулады немес кім ақтып ұмытып ұмытып қалмаңа бірадарлар сіла шірнің аулады орманзарлықта шір бүтін хайуанға қожы болған болса зымын үстідікі инсаниеттің үстідікі ең әбзел шірнің оғалдыры сіла сіңнің аты даданға өзінің сықтеніне дін үшін қан төкеп кеткен аллахқа берген әхдісіді сабыт қадам тұрып шейхиттікін еп кеткен сіліманы ұмытып қалсаң болмайды бірадарлар сілнің каллаңлығы сілнің психикалығы сіңген нәрсе ма ол кәпір үшіншілік ұрынып жатады бүгінгі күндікте бірадарлар мұсылманлардың мәдресі қамыған күн бүгінгі күндікте bugun kunlikda musulmonlarning madrasasida haqiqat emas <coughs> kommunizm yahudi nasoraning dinlari zikr qilingan bo'lib qolgan shularning qo'lchimoqchilarining shularning maqsadlarini ali qiladigan ilm ahllariga tegib qolgan madrasalar bo'lgan lekin alloh subhanahu taolo siz bilan bizga islomiy haqiqiy Muhammad alayhisolatu vassalam qurgan madrasani berib turibdi. Muhammad alayhisolatu vassalam qurgan madrasa bu. Sizlar shu zotning avlodlari. Chunki biz siz biz Muhammad alayhisolatu vassalam bilan birga bo'lmoqchimiz qiyomatda. Payg'ambar alayhisolatu vassalam shundoq degan: "Al mar'u ma'a man Kim kimni yaxshi ko'rsa, u kishi shuning bilan birga bo'ladi dedi. Agar sizni kufr zamanida bo'lgan bo'lsanglar, vatanlari vatanlaringizda muhojir bo'lmagan bo'lsanglar, o'ylab boqinglar, mushundaq dadisi yo'qlar. Boshqalarning nazarida eng xor odamdi Boshqalarning nazarida yetim degan narsa ko'zga ilmaydigan bo'lib ketgan. boyning bolalari so'zlaydigan yuz obro'yliqning bolalari avlatlari so'zlaydigan munda botil aqida bilan tarbiyalayotgan ular alhamdulillah sizlar bizning afzallarimiz bizga kelayotgan izzat bizga kelayotgan rizq sizlar tufayli kelyotdi biz sizlarni islom bilan tarbiyalamoqchi sizlar inshaalloh Ер үзіні ұслам ғалып болмайды кен. Разы болмайдыған ған әуләпсілі. Үнтіп қасаңы болмайды бұрадарлы. Күфір бүген күнлікті сіліміз оқуатқан, сіліміздің дәстүріміз болған, Сілі сіліміздің залалеттің тұғыры елгі итектейді ған Құраны керіміміз екілі ватыды, көйдірілі ватыды, ақаратылы ватыды. lekin alloh subhanahu va taolo sizlarning qalbinglarga joylagan narsani hech qachon yahudi nasora va butun yer yuzidagi kofir tajovuz qilsin buni o'chirolmaydi sizlar buni qonun qilasizlar sizlar shu jug'lagan qalbinglarga shuning uchun hazrati payg'ambar alayhisalotu vassalam deydi qandaq bir inson ilm talab qilib u kishi chiqib ekan ta shu kishi uyga qaytganga qadar ularni farishtalar yo'gab turib qanotlari bilan deydi allohning rahmati yo'gab turdi osmon zimin ahlilari ularga tasbih etdi hattoki suvdiki beliq dedi sizlar shunda madrasada turib o'tibsizlar garchi bizning farishta g'oyibona ko'zimizga ko'rinmagan bo'lsinmi buni iymonimizda bizni qo'rshab turibdi allohning rahmati qo'rshab turibdi birodarlar hayatida silyo tapanchini qo'liga tutolmay ketgan avlodlarimiz yo'q emas bo'layotidi lekin alhamdulillah qo'lanlig'i qur'on ilib bir qo'lingizda qur'on bir qo'lingizda qur'on bilan madrasada o'qiyapsizlar bu izzat bu bu nadan kelgan izzat robbini to'lganlik uchun bo'lgan izzat bu sizning dadangizning to'kkan qiliga kelgan izzat bu Aki ufkularınlarının kaldırır kegen izzet bu. Bu izzetni kim bilidi? Bu izzetni mümin, Allah iman keltigen kişi bilidi. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِي رَسُولِهِ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Bu izzet, bu üstünlük, fakat yekkiygen Allah'ın subhanahu teala'ki khas, Allah'ın peygamberi ki khas, müminler ki khas, lekin buni munafiqlar bilmaydi dedi alloh subhanahu va taolo haqiqatdan bilmaydi ular agar bu munafiqlar bu izzatni bilgan bo'lsa bu g'oliblikni ustunlikni bilgan bo'lsa ular kelgan bo'ldi ular hijrat qilgan bo'ldi ular jihad qilgan bo'ldi ular sizni bizga dushmanlik qilmagan bo'ldi shuning uchun g'oyangni cho'ng tutinglar İnşallah sizler kelgüsünün, kelgüsü ümmetin komandanları, ümmetin şırları bulup yetişip çıkınlar braderler. Sert sert bulup bu ümmet, sert sert buluptan tokavatıdı. Silidek, dadısı şehit doğan, anısı şehit doğan, aksi şehit doğan, evlatla zulmda to'shab ketaylaymiz kunlikda alhamdulillah islom g'olib bo'lay deyotidi chuqum g'olib bo'ladi bu islom takbir chunki sizlar o'rgangan ilmga amal qilishni tashlamaydi ekansizlar mushu g'oyangizdan voz kechmaydi ekansizlar inshaalloh g'oliblik bizga har bir singli ummatning boshlamchisi bo'lib yetishib chiqishimiz kerak Chunki ummatning madrasada o'qiyotgan ummatga boshlovchi bo'lib deydiganlar bu Qur'onni setib pulg'aylayotidi. Bu Qur'onning hukmini yoshiryotidi. Bu Qur'onning ahkomlarini yoshagan ular. Lekin sizlar ular o'rinbosar bo'lishingiz kerak, birodarlar. Ularni yo'qoltib o'rniga haqiqiy bir islom bayrog'ini lapildatishimiz kerak. Biz g'oyamiz cho'ng birodarlar sizlarga. Alhamdulillah. Kafir har qancha kuchi ham bo'lsinmi, bu orzusiga yetanmayotini. Chunki bizning kainimizda Alloh subhanahu va taolo turibdi. Shuncha jasus to'ylanyotidi. Asli kafirning kufrning taraqqiyoti bo'yicha ularning kallisdiki psixikasi bo'yicha bo'lsa, sizlar biz yashamagan bo'lsa qildi. Sizlar biz bu madrasalarni qurmagan bo'lsa qildi. Lekin undaq ish undaq emas biz uylanishimiz alloh subhanava taolo shuning uchun hech nimadan qo'rqmaymiz shunday yetishib chiqilishinglar kerakki kufr hayotni qanchalik yaxshi ko'rsa o'limni shunchalik yaxshi ko'rish olloh uchun o'limni shunchalik yaxshi ko'rib chiqishingiz kerak qisoskor bo'lishingiz kerak ummatni qisosi turibdi beshinglarda Ат қысасы тұрыпты бешен олда. Даданыңның қысасы тұрыпты бешен олда. Біз бір-бірсімізге мейірбан, күйімчен, хаққы етеклейдіған, хақ кегенчерді диялайдыған, маламетчінің маламетедің қоқымайдыған бір қыл шажаатын етіштіріш керек өзімізді. biz yaratgan non nadin keldi nima uchun yaratildik g'oyamiz nima kelajagimizda biz nimani orzu qilmoqchi mushunda fikr qilishimiz kerak birodarlar kufr kommunist hayotini bag'ishlayotdi kech kunduz sildek avlodini buzishga hattoki to'rt yoshli avlodlarimizni qur'on o'qib qo'ymasin deb go'shtni tavitib maktabga olib buqiltibyotidi to'qini tozalabyotidi inshaalloh alloh subhanaa taolo g'albini ham berdi inshaalloh ko'rasizlar sizlar biz ko'rmasak ham sizlar ko'rasizlar inshaalloh buni shuning uchun yaxshi o'qinglar birodarlar har bir o'qigan oyat oldi nur bo'lib sizni o'to'ldira bir motor aylansin chunki musulmonning motori shu qur'oni karim musulmonni kontrol qilib musulmonni o'limdan qo'rqitirmaydigan musulmonni jangga kirgiza oladigan hamma g'oyaga boshlab manga oladigan bizning shu qur'oni karimimiz shuning uchun alloh subhanaa taolo sizlarga dars berayotgan ustozingizni ham rozi bo'lsin sizlarga ham alloh subhanaa taoloning haqiqiy ilm bersin sizlarga alloh subhanaa taolo haqni yushiradiganlarni emas haq ustida turib haqiqiy shoha oxirgisi oyatini shahodat bilan oxirlashtira oladigan avlodlardan qilsin alloh subhanahu taolo sening qo'lingni bilan alloh subhanahu taolo yer yuziga mushu la ilaha illalloh kalimasi bo'lgan mushu bayroqni tiklab butun yer yuzidan kofirlarni yo'qotqil nasib qilsin alloh subhanahu taolo va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin Aziz radio anlıqoç qarandaşlar, diqqətinizlər İslami şeirdə bolsun. Erkin quş. Erkin quş samada qıladu parvoz. Qanatın gah içib, gahida yığıb, shoxluqdan şaxlardan qonar şaxlarga yurar u hürlikning feyzini sürüb. Xushnava aylaydu tog'da bağlarda, tabiat husniga husullar qo'shib, astang ucharga achar qanotin o'zkech uvda yangi tong kutib tabiat qo'yniga to'lg'an ko'rishlar hagahi shunchalik bulur rahimsiz va lekin hurlikda yitilgan qalb bo'lg'isi himmatlik bo'lmas g'ayratsiz qarni och saharda chiqar udin yaratgan allohga aylab tavakkul yatmas u uda bo'lib uyqushi ozgina shu tayyor damg'a bo'lib qul qilg'usi hamsafar yiroq yiroqqa osmonga taqashgan cho'qqidan eshib bepoyon dengizlar qanot ostida yetkishi manzilga mushkulni yengib mushaqqat ichida o'ssigar hayot qilmaydi erkin qush zarricha vaysash hattoki hayoti qo'ldan kassimu qilg'usi avlodga hurlikni miros baraks ba'zi qush qafas ichida chiqolmas teshig'a qulluqqa mahkum qanotin qirqishgan hatto zolimlar erkin parvozdan bechora mahrum ba'zisi bulardan ko'nmas qafasga talpinar doimo erkin parvozg'a xolimas bir umr banit bo'lishni ashu tar azobliq simtur bag'riga tong sahar paytida azobliq sayrash hurlikni kuyligan go'zal nashtmu gar inson qafasni bir lahza ossa ana shu hur qushni tutish mumkinmi va lekin ba'zisi ko'ngan qulluqqa doimo xor bo'lgan bir siqim dong'a sossa ham yesa ham parvoyi palak chunki u ko'nikkan ashu xorliqqa tarbiyalar avlodni ham shunda qul qilib ham zinhor ugatmas erkin parvozni ha to'g'ri gar ko'kda qanot qoqsimu oh biroq ketolmas tashlab shudanni aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar qarindoshimiz ubaydulla hokining sarguzashtisida bo'lsin assalomu alaykum ubaydulla aka Cemaatimizden burun kaldan Sabcan komandani Cavit Rahimullah, yani Abu Musa Rahimullah, cemaatimizi koşlagandan keyin qandas ustalarını, yani bergenlerini terbiyeleştirge, qilibek ul saptiken, siz muşu yariyani söz atıramsiz. Boludu, ben Allah'ın rahmetiyle hicret kelgandan keyin assosiyatin e, kelgandan keyin muasker ishlarini bitirdim. Muasker ishlarini bitirib bo'lgandan keyin oldingisab qo'mondan muso akam oldingisabni ko'tarib surnamdi muso akam rahimulloh alloh rozi bo'lsin kofirlar bo'lgan uyushmanligi yaxshi bu odamni hamma kelgandan keyin oldingi safda yaxshi jang qilib ballani tartib ishlarini yaxshi o'rlashtiryapti bizga alloh muaskarni putar muaskar putagandan keyin bizni markazga taqsim qildi markazga taqsim qilgan qilib har markazlarning birodarlari ayrim ayrim amaliyotlarni o'rinlashtirgandi tartib bilan bu jarayonda musakam rahimullo o'zi e, margan e, kelgandan бұл nurg'un kapirlarni shu qatnashgan margan qo'roli bilan nurg'un kapirlarni Алла alloh rozi bo'lsin deb shu gapdan angladik biz kelgandan keyin amaliyot ko'rdik har bir amaliyot bo'lsa margan qo'rol qannasini qo'lidan tashlamaydi biz bilan shu yeshini cho'ngib qolgan ellik besh nashqa odam bu yana shu egiz әмәлиятләр әмәлиятләр барганда без топ коралла белә топ коралла әмәлият кылганда фикрлар дип бар адам тәртип кылып мәгать яхшы урылаштырып өземә шу якын атрапларда дип аптырды qo'rqish degan man o'q tek yetar degan andoq manda ishlar yo'q u dastlablarda bizda ozroq qo'rqinish bo'lgan keyin hamma ish deyadi allohni izni bilan bo'ldi ekan biz qo'rqqan bilan umrimiz uzab ketmaydigan hamma ish allohni izni bilan bo'ldi ekan shu odam shundoq tarbiyalarni qilib turibdi keyin bu odam qandoq yon margan qo'ral o'zidan boshqasi jamoatda bolalarning yo'qligini sezdimu shuning bilan shu margan bir turkum margan bolalarni tarbiyalashga bak qiziqtirgan amirlarimiz bilan paranglashib u yerdan bu yerdan margan ustularni e, tartib qilib jamoatga yani oldingi oldingi saf oldingi safda marganlar e, marganlarni tarbiyalash e, ishiga ahamiyat berib margan usti topdi yani margan usti chiqib har bir qarorda olti yetti besh shunday kishilarni tarbiyalab chiqdi Әшімін қатарды manmu бі ikkinchi qarorda manmu tarbiyalangan alhamdulillah yaxshi tarbiyalandik qolgan bolami ishqilib yaxshi tarbiyalandi bu musakkam rahimulloni biz kelgandan keyin necha ашу, ming metrdan sakkiz yuz metr to'qqiz yuz metrdan shu urib turdi shunda ossoq ossoq deydi lekin bizning bolalar oldi tarbiyalanmagachga bu qandoshniki birmuncha musapi tamilyon yon tamilyon deydigan to'g'rilaydigan shu musapi o'lchab to'g'rilaydigan tamilyon endi tafsil o'qimaymiz endi o'qimagandan keyin musakkam bolalarni qiziqishi qarata usta taklif qilib bir kun bolalarni tarbiyalagan undan keyin bizning bolalarni alhamdulillah yaxshi otalaydigan bir markazda uchdan to'rtdan ya'ni margan qurol қамнасы де базардың сертеді қымбатлеп қармай сетіелеп шыны жамаатты балаға тақатты тілуа бірадарлар өздері алды жамаат ағалар жамаат алды мұсакам рахимолла өзі ма іліп қойып қойды мәркезге алла разы болсын іліп қойып қойды пұлба алдыған бірадарлар алды алмайдығанлар ішілтіп тұрды ашындақ қылып бір мәркез үштен төрттен енді мәрген қорал қаннасы азырланды азырлангандан кийин бул балалар тарбияленип чыккандан кийин балларны ар bir мәркәздә һәр bir район берип ашы өздөрүнө тиешли жерге берип ички күндү берип беріп деген күндү берип метр беш метр алты метр жерлер беріп почаларны бек урдуңуп кетти атылганыбыз бир алланың балы Сәбәп біздің қағын Аллах та кізді бұл сәмді. Бір паясы бір пай тегілген болды. Шының өлән, ерім жылғы етмеген халатта бұл капырламы ашу, шықамайдыған мұрчының әтрапыда оның алдылырды ашу, әркен дақ, мені ұяқты бұяқты мені жүрдіған мұртат капырла, ерім жылғы етмеген ішті де, ашу, әлкен маңамайдыған, әтті ашу түшілердің бешіндік шықырамайдыған, ашу мұрыштырып кәсі, біз мұрыштырып кәсі шу хандах, яны хандах елі емішіп келіп, шуан ойылып, бізге көрініп қылған ахвалларын, ахвал астыда, шу елларға хандах елі келіған болды. Яны бұрын хандахлер баты, лекен шу хандах тұмағанды сілі көрәтті аңнашта ма? Я, бұрын хандах елікті, мұрыштыр бады. Біз, әлкен, мәрген қорал, қорал ұстылы ұйықты, мәрген ұстылы ұйықты, ular erkin mang'atdida ulardan erkin minib kelyapti lekin bizni qo'limizni klashin unchalik uzunligi besh yuz olti yuz metrga naq tegmaydidi bu qurol lekin man mergan qurol bo'lsa yiroqdan e, bu sakkiz yuz metrdan yaxshi tekizgan bo'lgandi havo shunga ahamiyat bergan ahamiyat berib shu Aşı mağdan getdi. Biz adlavarlap yollarını üye yerlerini üytetdi. Üyelerini aşı berip kemin kılıp şunda kılattık. Şunda bizni körünüp kaldık al üyelerini xende koyup mağdan kaldı. Aşıncılık halat tutup getdi. Murşidin Murşidin e, Tərəbkin çıxalan bir çıxamam da Mürşidin beşinə düşükləri var. Zükiyə yer Şu Aşı biz bir keyin otaymiz lekin bular beshin uyushtirilib zuklarni shundoq sevdi ekanda bizni sevdi shu biz tug'aylarga o'qitolmaydi osmonga shu tag'larga chiqib allohni izni bilan bular bizga qarabmi otamizda zuklarni ko'ngliga rasmiy qo'rqinch bak yiqitdi balla allohni izni bilan bizni bir necha qitim bo'lgan bizni yiqitdik allohni izni bilan qavm alloh yaxshi bilguchi მოსაგან ბო კანდას უსლულა მუშინდა ჰულსალან яхши командан алдым сәпшілерге бәк көңіл бөлген адам. Әзіз радио аңлығыч қарындашлар, диқтыңлар пайғамбар тибабетіден үзіндеді болсын. Жарахатны давалаш. Сахих Бухари ва Сахих Муслимда Әбу Хазым Сахил ибн Саид разияллаху анхудын Uhud jangida payg'ambar alayhissalomning jarohatiga qandoq dori ishlatilgan deb so'raganda Sahil ibn Said radhiyallohu anhu mundaq degan. Payg'ambar alayhissalomning yuzi jarohatlandi. O'tirishi sinib, beshining terisi so'yilib ketdi. Bu chaqda payg'ambar alayhissalomning qizi Fatima radhiyallohu anha qonni yudi. Kuyog'li Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu qalqon bilan suv qo'ydi. Fatima roziyallohu anha qonning to'xtamayotganligini ko'rib, bir parcha bo'rini olib kuydirdi. U kul bo'lgandan keyin jarohat eg'ziga qo'yildi, qon to'xtadi. U bo'ra barari deydigan qog'oz o'simligidan yasalgan bo'lib, qadimgi misrliklar uningdan qog'oz yasaydi. Uning qon to'xtatishda kuchli roli bor. Chunki u quritish va ko'yikni ozaytirish xususiyatiga ega. quritish kuchlik ammo kuyikni ozaytolmaydigan dorilar qonni texmi ko'p chiqarıvetidu kunni ochiq suv bilan birlashtirib burni qonaydigan odamning burniga puflansa burni qonash to'xtaydi ibn sino mundoq deydi baradi qon to'xtatishga foyda qiladi yangi jarohatga chepilsa qonni to'xtatadi qadimda misrliklar uningdan qog'oz yasaydi uning mizoji quruq sovuq kuli eg'iz chaqisiga foyda qiladi qon to'xtatadi yomon xarakterlik jarohatlarning kengayib ketishining oldini oladi. Aziz radio anglag'uchi qarindoshlar, diqqatinglar tarixiy maqolada bo'lsin. زال سهم الأمس في القلب يندس والجرح في أضلعي Ubaydullah xon va Manju Xitoylarning Sharqiy Turkistonga erishishi. Abduri Abdullah Miladiya 1638 yili Saydiya xonligining taxtiga o'tirgan Abdulloh xon ichki jihatda Sofi ishallarning hokimiyatga bo'lgan tahdidining nihoyat kuchib ketishi tashqi jihatda jo'ng'or mo'ng'ullarining tajovuzlarni besimdan kundan kunga eshib berishi sababli shakllangan davlat xarakterlik umumiy krizisni hal qilish uchun milodiya 1646 yili Qing sulolasiga tayinishni o'tirib qo'ydi. Davlatning tashqi siyosat yo'nalishi shundoq bo'lgach, milodiya 1649 yili Abdulloh xonning jiyani Turumtay Sujuda, ya'ni hozir Xitoy qo'shib olgan Gansuning Jujuan shahrida isyon ko'tarib, Qumul va Kansu ya'ni hozirgi ichki mo'g'ulning g'arbiy va gansu shanxayning yerimida mustaqil bir davlat qurmoqchi bo'lganda abdulloh xon xitoylar bilan birlashib bu qo'zg'olonni qattiq bostirdi hatto turumtayning dadisi bo'lgan o'z inisi boyxonni hibsga oldi Qumulga tashqi siyosatda manjurlarga nihoyatda moyil bo'lgan yana bir inisi Ubul Muhammadxonni vali qildi. Ubul Muhammadxon Saidiya xonligi Jo'ng'or Mo'ng'ullar tarafidan yiqitilgan барлык кырындашдары уларга каршы көрәшкә атланган вакыттамы Чын сулалысыга таянып бу мәсьәләне хәл кылыш тамасыда манжуларның хани Каңшыга хөрмәт белдереп, соңгы салам юллап куйып, һеч кандай әмәли эш кылмады. 1696 елга кергәндә Убул Мухаммад ханның орныгы дәстегән Убайдулла хан Чын сулалысыга өзлегедән буйсынды ва манжулардан Чинван унванын алды. Бу Хитаи чигәрәсе тәбәсез курылган барлык хакимиятларның нәчә мең елдан буен көтеп килеп аткан аң чоң хәрби сиясәт арзусы иде. chunki xitoylar sharqiy turkistonga askariy yurish qilib qumul shahriga kelish uchun 1000 kilometrga yaqin qumliq cho'llikni o'tishga majbur bo'lgani uchun har taraflama qiyinchilik tufayli sharqiy turkistonga nisbatan cho'ng askariy yurishni o'rinlashtirolmagan edi qumul ubaydulloh xonning satqinligi bilan manjurlarning sharqiy turkistonni besib olish uchun o'zini tayyorlaydigan cho'ng bir askariy bazaga aylandi qumul bangi ubaydullohning avlodlari keyincha qumul chinvonliqiga varislik qilishdan sirt turpanga junvon va iliga hokimbek qilindi ular Sharqi Turkiston xalqini qonxo'r manju Xitoylarga tayinib og'iz olgusi darajada dapsanlik qildi. 1912 yili Temur xalifa va Mo'ydin xalifa qarshi chiqqan Qumul Chinvongi Shah Maqsud va Turpan Junvongi Emin 1944 yildagi Sharqi Turkiston Jumhuriyati mezgilida Jumhuriyatning muavin raisi bo'lgan Elining hokimligi Hakimbek Xo'ja naq ashu qonxo'r vanglarning avlodi yoki varisi edi. Chin sulolasi Qumulga erishgandan keyin bu yerda zo'r miqdordagi askarlarni ta'minlaydigan yezigilik chorvachilik va boshqa askariy lozimatliklar bazasi qurib chiqdi hamda zo'r miqdorda askar turg'izdi buningga tayinib hozirgi sharqi turkiston zaminida mavjud bo'lib turayotgan qo'rchoq xo'jalar xandonligini 1755 ming yetti yuz ellik beshinchi yili va jo'ng'or xonligini bir ming yetti yuz ellik yettinchi yili besib xitoylarning qo'liga kelib qoldi eskartish saidiya xonligi milodiya 1514 yili 9 ayning 21 kuni Sultan Saidxon tarafidan qurilgan. Milodiya 1682 yili Oq tog'liq xo'jalarining rahbari Hidoyatulloh Eshon Jo'ng'ar Mo'g'ullarni boshlab kelib yiqitgan. Ching sulolasi Miladiya 1616 yili Nurxaj tomonidan qurilgan Manjurlarning davlati. Miladiya 1911 yili Sunjongshan boshchiligidagi Xitoylar yiqitib tashlagan. وزورقي في بحار التيه مرتجف مرتجف وليس من شاطئ وليس من شاطئ هل يا ترى يرجو يا ترى يرجو لقد أفقت وبي للثأر دمدمة على صداها أفاق العزم والبأس لقد أفقت وبي Aziz radio anlıqıç qarindoshlar, diqqatinglar Faruq Tursun akaning təhlilində bo'lsin. Assalomu alaykum Faruq aka. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaqında Xitayning Kunming shahrida qarindoshlarimiz xalqaro jamiyatni zilzilaga solgan bir qatimliq jihodiy amaliyot olib berish muvaffaq bo'ldi. Xitoyning pozitsiyasi odatda necha o'nlagan hatto yuzlagan kamera botirib, ammo bu vaqt to'g'risidagi suratlarni xalqaro jamiyatga texchi e'lon qilgan yo'q. Siz bu vaqtdagi o'zingizning ko'z qarashingizni so'zlab bersangiz qanaq? bu masala javob berishdan burun bu xalqni tushunish kerak xitoyni tushunmay turib xitoy ustida mulohiza yurgizish aqlga uyg'un kelmaydi shunga xitoyni bilish uchun xitoydagi bir necha shaxsni bilish zarur buning birisi dal lushin lushin akuna tarjimali degan kitobni yozish orqali xitoyning reallikdan o'zini qochirib yashaydigan xarakterni qattiq so'kkan arkeologiya argizmi lushin davridagi ochiq reallik bo'lmasdan balki xitoy qadimdan tortib to hozirgacha qutulolmay kelayotgan ijtimoiy reallik buning xitoy o'tmishdagi misoldan biri shuki qulqini itib olib qo'ng'iroq o'g'irlash mana bu kishi qo'ng'iroqni o'g'irlash uchun qulqini itib oldiyu ammo qo'ng'iroqni ovozi boshqalarni uyg'otib bu kishini o'xshash tutib oldi hozir millatlar orasidagi ziddiyat intayin keskin bo'lsinmi lekin xitoy tashviqotga qarasangiz millatlarning noyat inoq ittifoq ekanligini ko'rasiz xitoy amaldorlari millatlar orasidagi o'tkir ziddiyatlarga shu darajada qulqini yopirib oldiki buni faqat faqat e'tirof qilg'isi kelmaydi nima uchun bundoq bo'ldi desak reallikdan o'zini qochirib yashaydigan oqilarchi ruh bularni ich ichiga qoni singib ketgan hozirgi xitoy jamiyatidagi yana bir ijtimoiy kasallik bo'lsa bir birisi bilan kori bo'lmaslik mayli bir kishi yiqilib tushsin so'qilib ketsin yoki o'lsin unga darhol berib mer shafqat qo'lini uzatmasdan balki unga gumon bilan qarash shunga xitoy tashviqoti xitoydagi bu ro'yi holatni o'zgartirish uchun o'z tashviqotlarida inoq jamiyat qurish uchun palonchi kishining boshqalarning ishini qanday qilganligini so'zlasa yana bir tarafdan pokonchi kishining o'zini qurbon berish badliga boshqalarni qutqizib olganligi to'g'risida iş izlerini hədə bazar silayotqan məşındaq bir vaqtda günün cəhədə yüz verdi. Mana bu əməliyyatda Xitay tərəfindən ölgən və yaralananların sayı 200-dən aşırdı. Amma bu əməliyyatni qılğanların sani intayin az bulub, bunun içində həm həmşirlərimizin var. Əgər şu vokzaldakı minglığan Xitay içindən təşviqatdakı özünü qurban verib başqalarını qutquzulğan Xitaydan üç çıxan bolsa, bunun köp adam ölüş və yaralışın oldunu Allah alaydı. Amma əfsus. Xitay yana bir kasallik var. Yəni özünə şundaq bir pişkənlik gəlsə, tizildiğan xitoy tashviqoti televizorlar orqali xitoydagi bu xil holatni o'zgartirish uchun ko'p tirishgan bo'lsinmi lekin unum bo'lmoqli hatto bozor boshqarishdan kelib qolsinmi shu joydagi xitoy tijorati ularga tizilib o'tkaldan o'tishlari odatda xitoy ichida normal shunga kunning vokzal ichida hayot qilish uchun tizilib yolurgan ishni yo'q degin bo'lmaydi bo'libmi ayol kishilar oldida Xitoyda yana bir kasallik borki, o'zini o'zi past ko'radigan. Buni Xitoylar zibikan deydi. Xitoy tashviqoti Xitoylarni bu xil ro'yolardan qutuldirish uchun televizorlarda ko'p tashviq edib e, beriglar. E, buni turlaridan biri shuki, boshqa millatlarga Xitoyning qandoq ish o'rgatganliklari. Shuning bilan bularni ko'rsatmasi bo'yicha ish qilganlarning olg'a ilgariganligi. Aksichi bo'lganlar qaloq holat qolganliklarini ish qilib xitoydagi millatlarning hammasi xitoydan bir narsa qilish o'rgangan bo'lib boshqalar bir narsa qilishni bilmaydi vatanlik vaqtimda bir ish faqat esimdan chiqmaydi asli polo etishni xitoylar topgan bo'lib polo etishni biz xitoyda o'rgangan ish ekanmiz ammo keyin xitoylar bu to'g'riliq qat'iy yog'za ochmaydigan bo'ldi buning sababini surishtirsam asli bu poloni bizdan emas balki butun dunyodagi musulmonlar e, o'rtaq ekan agar bu poloni bizdan yegan bo'lsa xitoyning arxeologik tekshirish natijasida polo ichishni xitoyda uyganganlik to'g'risidagi natijani chiqishga gap ketmaydi yani bular mancılarning hukmronligini chiqish qilib ishlagan filmlar qarasangiz manju podshohlar xitoy maslahatchilarning gipini anglaganlik uchun buyuk g'alabalarni qo'lga keltirgan aksicha bo'lsa zo'r talafotga uchirgan xalqaro masalalarga bo'lsa amerika asli ondoq qilmasa bo'ladi balki mandoq qilgan bo'lsa zo'r natijani qo'lga keltirdi deb o'zini ko'rsatib o'zini o'zi tashviq qilib xitoy xalqini o'ziga ishonch qiladigan holat yakkazish uchun butun kuchi bilan e, targ'ibot ilib berayotgan xitoy tashviqot organlari kunning jihodidagi tol odam oldida nechi ming odamning kirdigan tushuk topolmay qichib titrab hayot qilish uchun tizilib turishlarini boshqa millatlar orasida gün dünya aldıda kandağımı çıkarırsın. Bunu hemen çıkardı. Lekin yuyup, kırıştırıp, kisip, maçlıktan çıkardı. Çünkü kulukunu yapırılıp, reallıktan özünü kaçırıp, aküler yaşar. Biz onlardan bugün körgünümüz yok. Vahulu davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm ve berekatuhu. Aziz radyo ağlıqçı qarindoshlar Diqqətinizlər xalqara və rayon xəbərlərində bolsun. Mücahid yigitlər İslam şirləri, qo'lida Qur'oni dinning izzati, g'oyisi qilmoqdir Qur'onni oli. Gözləydi şahadat Allah. Yahudi qisasçıları Gazze rayonuna yana harbiy hərəkət edib bardı. Palestinning G'aza rayonida elib berilgan Yahudilarning havo hujumi 3 nafar falastinlik musulmonning joniga zamin bo'ldi. Yerlik sahiya mənbələrinin təkidləşcə, 25 mart atigan işğalçı Yahudi qo'shinining Qazza rayoni Xan Yunus ölkəsinin şərqidəki bir top Fələstinlik müsəlmanlarını nişanlab yürgüzgən hava hücumi 3 nəfər Fələstinlik müsəlmanın həyatından ayrılışını keltirib chiqargan. Rabbimiz Alloh bu qanxur Yahudilarni o'zi halok qilib bersin. O'rta Afrika Jumhuriyatida musulmonlarga qarshi olib berilgan qirg'inchilik davomlashmoqda. O'rta Afrika dövlətində xristianların yerlik müsəlmanlara qarşı sodir qılğan cinayətləri davamlaşıb atqan olub, 10 minlərcə müsəlman xristianların qəsdən öldürüşüyə düç gəlgan. Minlərcə müsəlman tirik köydürüb ötülgan. 1 milyondan artıq müsəlman öylərini tashlab qaçışqa məcburlanğan. Paytaxt Bangi əhalisi içidəki 150 ming müsəlman butunlay qoğlab chiqarilgan. Bu qarindoshlarimiz uchirgan musibatlar albatta ham bizning musibatimizdir. pat fursatda musulmonlarga ega bo'ladigan va izzat hurmatini qo'g'daydigan islomiy xilofat qurilg'isi. Bu ozg'in xristianlar ham o'z jazosini tortqisi inshaalloh. Golan negizligida yuz bergan portlash vaqasida Yahudi askarlaridan 3 yaralandi. Xabarlarga qaraganda bu Suriya bilan chegirdosh bo'lgan Golan egizligida Suriya zaminlariga zambirak ketayotgan bir bilik Yahudi askarlar bo'lib, ularning bir harbiy mashinasi portlab ketgan. Portlashdan keyin ular 3 nafar askarning yollanganligini bildirgan. Mujohidlar Kasab chegara egizini fath qildi. Suriyada davomlashayotgan urushda mujohidlar Turkiya chegarasidagi Kasab chegara egizini murtad Asad askarlaridan mukammal qaytarib olgandan keyin Suriyaning g'arbiy shimoliga joylashgan Loziqiya viloyatida urush shiddatli boshlanib ketdi. Bu haqdagi eng yangi xabarlardan ma'lum bo'lishicha, mujohidlar Turkiya chegarasidagi Kasab chegara eg'izi bilan Rifi Laziqiyadagi Nabaulmur rayonini murtad Asad qo'shinlaridan qaytarib oldi. Kasab chegara eg'izi bo'lsa, Suriya Turkiya chegarasidagi oxirgi chegara eg'izi bo'lib, Asad qo'shinlari ishg'oliyatida edi. Turkiya chegarasida kontrol qilayotgan yagona rayonini yo'qotib qo'ygan murtad Asad qismlari nahiyani qaytadan tartib olish uchun butun kuchi bilan harbiy harakat olib bormoqda to'qinishlarning boyir bo'jak turkman nohiyasiga joylashgan ovonli kirkbash tepalik atrofida bo'lib bo'layotganligi bildirildi bu oraliqda hatay viloyatining yayladog' yezisiga uchtal o'q tushdi vaqada yaralanish ahvoli ko'rilmadi quyuq isqaplab ketgan kasabdiki to'qinishlarning ovozi turkiya tarafdan anglanmoqda Halab shahrida bolsa, murtad asad kishilari Halab markaziy türməsi atrofiga havadan bomba qaslanğan to'larni qo'yib bergan hamda ig'ir tipli qurollar bilan harbiy harakat olib borgan. Rabbimiz Allohdan mujohidlarga nusrat ato qilishini so'raymiz. Amin. Rossiya Qrimdagi Ukraina armiyasining 72 soat ichida qurol topshirib taslim bo'lishini talab qildi. rossiya armiyasi qirim jumuriyatining mustaqilligini e'tirof qilgandan keyin qirimda har taraflama harakat olib berish maqsadida ukrainaning qirimda turishliq borliq armiyasining 72 soat ichida qurol topshirib taslim bo'lishini talab qilgan navbatda qirimning markazidagi ukraina armiyasi qo'mondonlik shtabining sirtida rossiya armiyasi alohida jang qilish atritining charlash olib berayotgan va ukraina armiyasi askarlari okop kolashga boshlagan bo'lib vaziyat jiddiychilikka qarab yuzlanmoqda mazkur vaqalarga munosabatli xabarlarda yana mazkur yerda T-72 tiplik asosliq jang tankisini o'rnatilganligi, qirim bilan Rossiya armiyasining Ukraina chegarasi atrofidagi birinchi safga yig'ilganligi va bir qancha kun ichida Rossiya Ukraina chegarasiga 40 ming zapas lozimatliklarining to'liqlanganligi bildirilganligi ilgari surilgan. yo'qolib ketgan aeroplanning tushib ketganligi oshkorlandi. nega yo'qolib ketganligi bilinmagan Malayziya yo'lovchilar aeroplanining eng oxirida Avstraliyaning Paris kent atrofida ko'rilganligi oshkorlandi. Aeroplanning tushib ketganligi Malayziyaning bosh ministri Razzoq tomonidan e'lon qilindi. Bosh minister aeroplandagi 239 nafar kishining oilalariga aeroplanning Hind okeaniga tushib ketganligini xabar qilish bilan birga qutulib qolgan biror yo'lovchining yo'qligini uqtirdi. Malayziya mudofaa ministrligining bosh ministri va qatnash transport ministri vakili Hisomiddin Husayn axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy va Avstraliyaga tava aeroplanlarning Hind okeanining shimolida yetib ketgan aeroplanga tava bo'lgan ba'zi asboblarni bayqaganligini Buning bilan aeroplanning tushib ketganligiga aniq hukm qilganligini bildirdi. Xitoy fuqarolarini vahima va qo'rqinch bosmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 1 mart Xitoyning Kunming shahrida yuz bergan hujum qilish vaqasi va Xunan Changshaoda yuz bergan 14 martdagi vaqadan keyin Xitoy o'lki shaharlarida atalmish terrorlik vahimasi kuchaygan. bir necha kundan buyangi xabarlardami xitoyning chongdu shanxay qatorliq shaharlardagi xitoy fuqarolarining atalmish terrorlik vahimasi natijasida qalaymqanchiliklarning yuz berganligi xabar qilindi xitoy axborot vositalarining xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi 6 mart kuni uqtirish chiqarib o'sak so'z tarqitib fuqarolar orasida vahim paydo qilg'uvchilarning jazolanadiganligini uqtirgan 1 mart kunining vaqasidan keyin torda o'sak so'z tarqitib vahim paydo qilgan 45 kishining tutqun qilinganligi ma'lum bo'lgan buningdan shuni bilib olamizki kunning jihodini qo'zg'agan mujohidlar haqiqatan musulmonlarning izzat hurmatini ko'tarib islomning hayvasini namoyon qildi Rabbimiz Allah musulmonlarga kafir murtadlarning qalbiga qo'rqinch solalaydigan kuchlik iymon va g'ayrat shijoat ato qilsin. Amin. Xitoyda yana bir qatim daryo iqinlariga cho'shqi topi tashlash vaqasi yuz berdi. Xitoyda yana bir qatim daryo iqinlariga cho'shqi topi tashlash vaqasi yuz bergan bo'lib, doiralar Xitoyning Jiangxi o'lkasidagi Ganjang daryosidan 157 ta cho'shqi topini suzib olgan. Mazkur daryo Xitoyning Jiangxi o'lkasining markazi Nanchang shahrini ichimlik suv bilan ta'minlaydigan daryo ekan. Nanchang dairələri növbətdə içimlik su mənbəsinin bulğanmığanlığı, turbu suyunun pakiz ikənligini bildirgan. Hükümet axbaratları Çoşqa tapılarının Jiangxi ölküsünün Yichun şəhərinə karaslık Jiangsu naisinin kelgelikini haber kılgan. Ötken yıl Mart'ta Şanghay'daki Huangpo deryasıda 16 ming tuyak çoşqı tatı baykılıp, bütün Xitay da g'ulg'ul kuzgıgan. Yemek bir bexatarligi Xitoydagi ig'ir masalalarning biri bo'lib, o'tgan yili Xitoyda chashqan go'shida saxta qo'y go'shi yasab setish vaqasi yuz bergan edi. Barack Obama Falastin davlat raisi Abbas bilan ko'rishdi. Amerika prezidenti Barak Obama Falastin dövlət rəisi Mahmud Abbas bilan görüşdi. Uchrashishda Barak Obama atalmış O'rta Sharq tinchlik musofisiga izchil yordam beradiganligini ta'kidladi. Abbas bo'lsa atalmış Isroiliya Falastin krizisining uzil kesil hal qilinishini umid qilganligini eskartdi. Oqsaroyda ishga oshirilgan uchrashishda Obama muzokaralarda ilgarilash hosil qilinishini umid qilganligini ta'kidladi. Washingtonning siyosiy va iqtisodiy jihatdan Falastinga bergan yardım uchun Obamaga rahmat aytgan Abbas masalaning 1967 yildagi Falastin chegaralarini asos qiladigan programmani qo'llaydiganligini eskartdi. Abbasning Obama bilan elib borgan uchrashishni qo'llash yuzasidan Yordan daryosining g'arbiy qirg'oqidagi har qaysi shaharlarda namoyish o'tkazildi. Rabbimiz Alloh Falastin musulmonlaridan o'z dushmaniga tiz tutmaydigan va kofirlarni yordam so'ramaydigan to'g'ri aqidalik mujohidlarni yetishtirib bersin. Amin. Iroqda jihodiy amaliyotlar davomlashmoqda. Iroqning o'xshamagan joylarida yuz bergan hujumlarda 7 odam o'lib, 7 odam yaralangan. Iroqning shimoliga joylashgan Diyala shahrida maydonga kelgan portlashdimi bir murtad saqchi o'lgan, 4 saqchi yaralangan. Atalmish Shanxay hamkorlik tashkiloti Tojikistonda yig'in chaqirishni planlamoqda. Atalmış Şanghay Hamkorlik Tashkiloti g'azo davlatlarining davlat mudofaa ministrlari Tojikistonda bir yerga jam bo'lishni planlagan bo'lib, yig'in Tojikistonning shimoliga joylashgan Sog'di o'lkasining Qayroqum shahrida 1 apreldan 3 aprel kunlarigacha o'tkazilmoqchi ekan. Tojikiston davlat mudofaa ministri Shirali Mirzoning yetakchiligida ishga oshirilgan yig'inga Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan harbiy hay'atlar qatnashadigan bo'lib, yig'inda tashkilotga a'zo davlatlar aro harbiy hamkorlikdan sirt yana bu yil Xitoyda chaqirilishi planlangan mujohidlarga qarshi o'rtaq harbiy manevr o'tkazish to'g'riliqni muzokara qilib berildi ekan. Ularning dunyo manfaati ustiga qurilgan hamkorligi to'liq ojiz va kuchsizdir. mulhid xitoy kommunistlari biz mujohidlar qarshi ojiz shaytonlarni to'plagan bo'lsa bizning yo'lanchigimiz hammaga qodir allohdir Rabbimiz Alloh bu dinsizlarni vayron qilib o'tsin inshaalloh. Suriyada mujohidlar yana bir g'alaba mevasini qo'lga keltirdi. Suriyadagi mujohidlar hali qal'asi atrofining kontrolligini qo'lga tushirganliklarini xutirdi. Suriya yerlik aloqa komiteti Halab taratqusining mas'uli Ahmad Muhammad Alining bu haqda e'lon qilgan xabarlardan ko'ra, Kona Halab rayonida murtad Asad qismlari bazı sifatida ishlatib kelayotgan Adliya sariyi kuchli hujumga uchrab, eng az deganda 30 nafar murtad askar o'ldirilgan. navbatda mujohidlar bilan murtad ashad qismlari o'rtasida jang vaziyati nihoyatda kaskin bo'lmoqda Rabbimiz alloh mujohidlarga g'alba nusrat ato qilsin amin afg'onistonda hukumat binolari o'xshash vaqtda hujumga uchradi afg'onistonning sharqiy qismiga joylashgan nangohar shahridagi valiy mahkamasi va davlat organlari o'xshash vaqtda qurolli hujumlarga uchradi yerlik hukumat doiralari hujumlarda bir yerlik murtad saqchi o'lib 15 saqchining yollanganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo hujumning javobgarligini ustiga olgan taliban mujohidlari bayonotchisi Zabihullah mujohid yozma bayonot e'lon qilib nangohar shahrida vali binosi soqchi punkti va ko'plagan davlat organiga o'xshash vaqtda hujum qilganligini eskartgan va ko'p sonda amonat saqlash xodimining o'ltirilganligini ilgari surgan robbimiz alloh bu xoin murtadlarning halokatini tezlatib bersin amin bir yahudiy amaldorining masjidi aqsoga kirishi surkilish paydo qildi Ilgilinishicha, atalmış İsrailiya parlamenti muavin boshlig'i Mosh Feiglin Masjidi Aqsoning hovlisiga kirgan bu ahvolga norozilik bildirgan falastinlik musulmonlarga yahudiy soqchilari mudohala qilib bir qism musulmonlarning yaralanishini keltirib chiqargan hamda ikki nafar falastinlik musulmon qarindoshimiz tutib ketilgan surkilish natijasida soqchilar feglini masjidi aqsodan chiqarishga majbur bo'lgan va masjidi aqsoga kirmoqchi bo'lgan yahudiy ko'chmanlarga ruxsat qilmagan musulmonlarning muqaddasotlaridan biri bo'lgan masjidi aqsoga najis yahudiylarning oyog'ining tegishi har bir iymon egisini g'azablantirdi albatta Bu haftalik anlatishimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki haftalik sonda ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. İşlerimizden oğuşluk davamlışı üçün salih duadı bulgaysılar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu cihat bakidur ta ki kıyamet. Yürüsün cehennik İslam'ın nuri. Kem dostum kıtılgın izzet şifigen. Müstehkem şart bulup Allah yüreğini, Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yunus'un cehenni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Koleda Kur'an-ı dinin izzeti Faizi kılmak